cikli që kemi filluar të trajtojmë së bashku ka të bëjë me disa ajete kuranore që kanë zbrit në raste t'caktuara. Ka ndodhë një ngjarje, ka ndodhë një problem shoqëri, ka ndodhë një gabim e kështu me radhë dhe Allahu Xhelle ue Ala ka intervenu me shpallje për dhënë udhëzimet e duhura si me dalë nga ajo situatë, si me iu përgjigj dilemës së caktuar. Dhe atje në takimin e parë kemi fol për rëndësinë e kësaj teme dhe nuk ka nevojë tashmë që ta përsëritim. Pastaj kemi folur për një problem që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si një grup njerëz e kishin keq kuptuar devotshmërinë. Dhe kemi trajtuar pastaj do të thotë këtë temë në dy takime duke iu qasur kësaj problematike nga aspekti i defektit në mentalitet ngase ka pas defekt në veprim, mirëpo këtë defekt në veprim e ka shkaktu defekti në mënyrë të kuptuarit dhe në mënyrë të menduarit. Prandaj edhe jemi kthy në bazë, ngase problemi duhet shëruar në bazë, në origjinë, që pastaj të kemi mundësi t'i trajtojmë edhe më tutje në veprimet tona. Sonte do të jemi së bashku inshallah në një ngjarje tjetër të radhës që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e që Allahu xhelle ue ala si rrjedhojë e kësoj ngjarje, ka zbrit ajete. Ne në jetën tonë të përditshme të nderuar vëllezër dhe motra, pa dyshim se synojmë gjithmonë që të kemi mendime të qëluara, të kemi fjalë të vërteta, veprime të duhura, e kështu me radhë. Me një fjalë, emëruesi i përbashkët që të gjithë njerëzit e kërkojnë, madje edhe ata që shtiren kinse kërkojnë, është e vërteta. Të gjithë pretendojnë se e kanë të vërtetën. Unë e kam të vërtetën, ky e ka të vërtetën. Mirëpo kjo e vërtetë, a ka standarde, a ka kritere e para? E dyta, kjo e vërtetë, a është mjet që ne përmes saj pastaj mbrojmë interesat tonë, përfitojmë diçka apo është qëllim që ne duhet synuar pavarësisht pastaj ndoshta po them kushtimisht dëmtimeve që mund të na shkaktohen si pasojë e kësaj të vërtete. Dhe pa dyshim se njeriu i drejtë, i sinqertë, besimtar, të vërtetën e ka qëllim, pavarësisht kostos që e ka e vërteta. Mirëpo, kështu është, po e vërtetë, kur mentaliteti është tamam si duhet. Mirëpo, kur ka deformim dhe ka problem, atëherë e vërteta shndërrohet në mjet dhe jo në qëllim. Dhe kjo pastaj shkakton probleme t'caktuara dhe Allahu Xhelle ue Ala për këtë ka zbrit ajet. Andaj, sonte do ta trajtojmë këtë çështje, normalisht do të ketë eh, nevojë edhe për takim tjetër, mirëpo do të fillojmë sonte inshallah me kët me këtë eh, eh, temë. E vërteta, qëllim apo mjet. Transmeton Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, i cili thotë se një grup hebrenjësh, jehudi në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do në kohë të pejgamberit kanë ardh njerëz lloj-lloj me pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë nga arab, nga krishterë, nga hebrenj, grupe të ndryshme njerëzish. Në këtë rast një grup hebrenjësh kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i kanë thënë: "O Muhammed, ne kemi me të pyet ty për pesë gjëra. Nëse na përgjigjesh, atëherë ne bindemi se je me të vërtetën, të vërtetën po e kërkojmë ne, dhe e vërteta del shesh në qoftë se ti i përgjigjesh pesë pyetjeve. Vëreni, me rëndësi kët. Këta kanë ardhur tek pejgamberi salasalem me njoh të vërtetën, a je ti pejgamber me të vërtetë apo nuk je pejgamber? Mirë. Caktojnë kriteret që mbi bazën e tyre ne do ta vërtetojmë pretendimin tënd se a je pejgamber apo s'je pejgamber, janë pes pytje, simbas tyne, simbas tyne. Dhe nëse na dëshmon të vërtetën, do të thotë përgjigjesh në këto pytje, ne kemë me të ndjekë ty. Kena me të ndjekë ty. Mirë. Atëherë, pejgamberi salasalem, domethënë, Po ata pastaj thanë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ua mori besatimin se a keni me e përmbajt këtë që po thoni? Than po. Atëherë than pejgamberi më tha po e bëjmë këtë domethënë sikur dhe Jakubi me djemtë e tij. Si ka thënë, Allahumma Allahu ala ma naqulu wakil. Allahu jalla wala është dëshmitar për atë që ne po e themi. Pyetja e parë kanë thënë. Na trego për një nga shenjat kryesore të një pejgamberi. Muhamedi salasalem tha, flan syt e tij ndërsa zemra e tij nuk flan. Domethënë pejgamberi nuk nuk nuk bie në gjumë të thellë. Gjithmonë një pjesë e ka të zgjuar që është lidhje me shpallje, lidhje me e kështu me radhë. Veçori që kanë pejgambert. Atëherë, këtë ia pranuan. Thanë, pytja e dytë, na trego në bazë të çkafit përcaktohet gjinia e foshnjës, a është femër apo është mashkull. Pejgamberi salasalem tha, bashkohen dy ujrat, domethënë uji i mashkullit dhe uji i gruas i femrës, dhe nëse e domthon ë ne po flas në termin e asaj kohe, jo sot shkencore, sot sot sot terma të tjerë po flas në atë kohë, nëse ia mund uji i femrës, ujit të mashkullit del femër. Nëse ndodh e kundërta del mashkull apo. Mirë vazhdon tutje thanë na trego se ë çfarë u është bër e ndaluar beni Israilëve. Beni Israilëve është bërë e ndaluar, do të thotë dhjami. Pastaj ë dhe ka vazhdu tutje na trego për kët ë na trego për kët ë ose më falni ë Beni Israilëve është bërë, domethënë e ndaluar, uh, simbas, domethon, një historie të tyre, që ata kanë kërkuar, i është bërë e ndaluar, domethënë, uh, mishi i, i deveve, mishi i deveve, në një situatë të caktuar, në një gjeneratë të caktuar. Mirëpo këtë lajm nuk e din askush pos, pos pejgamberit. Pastaj thanë, e vërtetë, Në deri më tani je duke fol të vërtetën. Sipas asaj që ata e gjejnë në librat e tyre, ti po flet të vërtetën. Pastaj i than na trego për kët vetëtimën. Domethënë ç'ndodh. Çfarë është kjo? Muhamedi a.s. tha, është një melek nga melaiket e Allahut xhel-le xhelaluhu i autorizuar për retë. Dhe ai lëviz ato, do thot, Dhe ai e shkakton, domthon, ë kët ë me lejen e Allahut tebareke ue teala e shkakton kët vetimën dhe ai i lëviz retë ka të don me lejen e Allahut të madhëruar. E than çka është ky zë që del, than ky është pejgamberi tha ky është zëri i tij. Është zëri i melekut. Ngase ne e dimë se edhe vetima kur veton është madhërim ndaj Allahut tebareke ue teala, ngase kështu Allahu xhel-le ue ala madhërohet në qiell, andaj është e preferuar që ne që e dëgjojmë vetimën edhe ne ta madhërojmë Allahun tebareke ue teala. Sidoqoftë, than sadakte, e ke thonë të vërtetën. Këto janë katër. Than innama baqiyat wahida. Ka mbet vetëm një. Shikoni tash kan pyet për gjëra të pazakonshme, Normalisht, madje për atë kohë tejet të pazakonshme. Megjithatë pejgamberi u dha përgjigje. Dhe ata e konfirmuan se ke fol të vërtetën. Mos ta harrojmë kët. E ke çfarë është e vërtetë është. Në fillim ia dhan besën se në qoftë se flet të vërtetën kanë me të pasu. Deri te pyetja e pestë krejt në rregull. Tash pyesin pyetjen e pestë. I than. Pyetja e pestë është për neve më e rëndësishme. Në qoftë se Këtë qëllon mbi bazën e kësaj ne të pasojmë. Interesant. Do këto katër nuk qenka me rëndësi. Këto katër një si lloj parathënie. Më e rëndësishmja për ne është e pesta. Për ne është kjo më e rëndësishme. Dhe kjo është vendimtare që mbi bazën e përgjigjes në këtë pyetje ne kemi me vendos a me të pasu apo mos me të pasu. Çfarë ndodhi? Than çdo pejgamber që ka ardhur lajmin nga qielli e ka sjellë një melek. Ka pas një melek mik që e ka sjellë lajmin nga qielli. Na tregon neve kush është miku yt? Kush ai që ta sjell këtë shpalljen? Atëherë Muhammedi a.s. tha, Xhibrili a.s. Atëherë thanë, Xhibrili, ai që e sjell luftën, ai që e sjell dënimin, ai është armiku jonë. Të kishe me thënë se miku yt është Mikaili i cili e sjell furnizimin, i cili sjell bimët, e sjell shiun, na kishim me të pasu ty. Meqë qenka Xhibrili miku yt, nuk të pasojmë. Dhe refuzuan dhe u larguan. E, Si pasojë e kësaj, Allahu xhelle ue ala zbriti ajetin ku thotë Allahu tebareke ue teala, "Kul men kana aduwan li Jibril", këtë shpallje në zemrën tënde. Me lejen e Allahut, bi idhnillah, me lejen e Allahut të madhëruar, musaddiqan lima bayna yadayhi. Domethënë si vërtetues para që ka qenë para këtij libri. Ky Xhibril nuk i ka ra vetëm Muhamedit a.s., Xhibril i ka ra edhe Musaut alayhis salam, edhe Isaut alayhis salam. Andaj është vërtetues i asaj që ka ra më herët, u huden u bushra lil mu'minin, edhe ajo që ka sjellë Xhibrili me lejen e Allahut xhelle ue ala është udhëzim dhe përgëzim për besimtarët. Dhe ky është rasti, kjo është ngjarja, edhe ky është ajeti që ka zbritë. Ë Pa dyshim se kjo ngjarje ka shumë çfarë mund të thuhet për të si koment i ngjarjes, edhe si ajetit, mirëpo unë dua që ta ndjeki metodën e njëjtë sikurse në takimet e kaluara, domethënë ta analizoj këtë mentalitet. Ta analizojmë këtë mentalitet realisht si funksionon. Çfarë është ky mentalitet i cili realisht domethënë refuzon, refuzon gjërat më kryesore, më vendimtare, për të përcaktuar të vërtetën dhe për ta dallu atë nga e pavërteta, refuzon dhe kapet për një detaj tejet të parëndësishëm kur bie fjala për të vërtetën. Pasi tekefundit e vërteta nuk ka rëndësi nga kush vjen. Me pa a e plotëson standardet që të jetë e vërtetë. Në këtë rast e patëm të kundërtën. E rëndësishme është kush po e sill këtë të vërtetë. Nuk ka më rëndësi a është e vërtetë apo jo. Me rëndësi është kush po e sjell këtë të vërtetë. E në qoftë se na kena problem me atë që po e sjell, na nuk e pranojmë. Është me të vërtetë interesant, po që ka do standarde të veçanta, të posaçme, specifike për ta njoftur të vërtetën, për ta për ta dallu të vërtetën nga e pavërteta. Dhe ky ky mentalitet nuk ka të bëjë me këta njerëz. Nuk është i posaçëm për ta. Jo, jo, ky është mentalitet që Shumë njerëz e kanë. Nuk do të thotë që këta kanë qenë grup hebranesh, e vetëm ata e kanë. Jo. Mund ta kenë arabët, mund ta kenë muslimanët për Zotin, mund ta kenë kristianët, njerëzit për Zotin. Dhe pa dyshim se ky mentalitet është problem. Dhe Allahu xhele ue ala dërgoi ajet me e përmirësu këtë lloj mentaliteti. Ngase me këtë mentalitet nuk mundesh me gjet të vërtetën. Absolutisht. Në qoftë se njerëzit e kërkojnë të vërtetën mbi bazë të këtij mentaliteti, të kësaj mënyre të menduarit, nuk ka mënyrë si me gjet kurrë. Andaj është me rëndësi shumë me e ditë si funksionon ky mentalitet. Problemet që i sjell ky mentalitet, që pastaj ta dimë se ndoshta nganjëherë kena kena vepru ose e, e, e kena tentu që me gjet të vërtetën mirëpo përmes këtij mentaliteti dhe kena gabu. Prandaj ta analizojmë. E para është se ky mentalitet ë ë kryesisht ë të vërtetën e ka e ka ose ose kërkesën për të vërtetën e ka më tepër për provokim e ka më tepër për provokim dhe për testim jo për informim dhe jo për mësim Nganjëherë mentalitetet e këtilla, nganjëherë bëjnë pytje, diskutojnë për gjëra të caktuara, ngase dëshirojnë përmes gjithë kësaj të konfirmojnë se mirë e kanë. Ata hyjnë paraprakisht në debat, në pytje, do thot me, me epilog përfundimtar të kryer. Thon, unë e kam mirë, duhet me qenë kështu, e hajt tash na të pysëm. E nëse ti nuk jep përgjigje, ashtu sikur që, do thot, mua po më duhet, atëherë kjo, kjo e konfirmon injorancën tonde, se ti nuk po din. Po Hon, mentalitet që ë përfiton nga të tjerët, merr nga të tjerët mbi bazën e, do thot, ë interesit të caktuar. Prandaj, do thon, ë më tepër bën pyetje për provokim, bën pyetje për test, vjen me dëgju dikon sa me pa çfarë oratorie ka, çfarë po thot, sa që vjen me mësu atë. Ai që nuk vjen me mësu, sinqerisht, ai që nuk vjen sinqerisht me kërku të vërtetën, që ka mund të jetë edhe këtu, nuk mund ta marrë kurrë, Nuk mund ta merr kurrë. E ka njerëz që e marrin Kur'anin, edhe pse Kur'ani i mposht, është më i fuqishëm se ata, zakonisht. Por ka njerëz që do t'i rezistojnë edhe edhe kësaj force në kuptim negativ. E marrin Kur'anin me gjet gabimet e Kur'anit. Merre Kur'anin si libër i Zotit. Merre Kur'anin si libër. Të lexoje. Në qoftë se gjen ato gjëra dobishme, të mira, do të gjesh. Pranoje, libri i Zotit është. Pra e qasje provokative, qasje testuse, e jo qasje për të mësuar dhe për të, për të informuar. Andaj, kjo është problem. Kjo është, kjo, kjo është mentalitet problematik, sikurse ka ndodhë te këta. Këta kanë ardhë tek pejgamberi, s.a.s. me provoku pejgamberin, jo me gjetë të vërtetën. Edhe pse kanë pretendu, mirëpo nuk, kanë, nuk e kanë pasë ndërmend të vërtetën. Ngase kështë me e gjetë, E dyta që është problem është se është problem me gjetë të vërtetën gjithashtu është problem me gjetë të vërtetën ai që vjen me provokim, ai që vjen me testim, ai që vjen me konfirmu te aty se ai e ka mirë, është problem ky me gjetë të vërtetën. E para, e dyta është problem me gjetë të vërtetën shumë, don është telashe kur njeriu do do thotë dëshiron që të jetë mbi të vërtetën. Pretendon për veten një epërsi të caktuar dhe që gjithmonë ajo e vërteta duhet me i shërbi kësaj epërsie. Momentin kur e vërteta ia konteston këtë epërsi apo e ul nën atë epërsi që ai mendon se e meriton, ai refuzon. Kjo mentalitet pengon me marrë Unë du me qenë, për shembull, i pari. Nëse e vërteta që ti po e sjell ma konfirmon mu që unë të jem i pari, e pranon këtë epërsi që unë të jem gjithmonë i pari, ok, e marr këtë. Realisht e përdor si mjet të vërtetën sikur thamë në fillim jo si qëllim. Pra kështu e kanë pas kurejshët e Mekës. Kurejshët e Mekës, domethënë, e kanë pa se me këtë të vërtetë që ka ardhë pejgamberi s.a.s., nuk kanë mundësi që ta përdorin pushtetin në mënyrë që kanë përdor, ta keqpërdorin, të shtypin njerëz, ngase islami nuk len as shtypje, nuk len as dhunë. Dhe ata do t'i hupin privilegjet, do t'i hupin ata benefite që i kanë. E Nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë, prandaj refuzojnë të vërtetën. Prandaj nganjëherë nuk duhet të mos shqetësohesh se dikush refuzon të vërtetën, duke menduar se s'e kena bind. Jo, është bind shumë mirë, ai e din shumë mirë, mirëpo ai e din se kjo e vërtetë realisht ja konteston epërsinë. Madje, jo që ja konteston, po ja rrënon epërsinë. Ja prish, ja prish, të bon, atë at, dëgjushmërinë që e kanë të tjerët ndaj tij. Nëse s'ka të drejtë, shtypjen që ja bën njerëzve, islami ka me i nxjerrë nga shtypja. Islami, Islami ka ka, ka shkaktuar, po them kushtimisht, kushtimisht një revolucion të paparë kundër të pavërtetës dhe shtypjes ndaj shtresave të ulta të njerëzisë. Prandaj njerëzit, njerëzit e, e shtypur të shoqërisë, padrejtësisht nga të varfrit, nga gratë, për shembull, që kanë qenë në shoqni shtypur, në shoqni shtypur, nga nga jetimët, pastaj nga të smurit e gjithë kështu me radhë. Njerëz që s'kanë pas krah, kanë qenë gjithmonë të shtypur. Islami ka ardhë këta me i nxirr. Po edhe të tjerëve me ja u lon venin dorë. Një njeri që, domethënë, nuk është i gatshëm me e pagu kostën e të vërtetës. Qoftë edhe, qoftë edhe, me hjek dorë nga një pozitë e caktuar, me hjek dorë nga një diçka e caktuar, e ka problem. Ama në këtë rast, për shembull, bëjmë pra fjalë për këtë grup hebrenjsh, se në esencë pretendojnë se janë populli i Zotit, i zgjedhur. Ata mund të bëjnë çfarë dojnë, janë populli i Zotit. Të tjerët janë shërbyes të tyre. Dhe në qoftë se vërtetohet se tash kësaj radhe ka ardhur një pejgamber arab, pejgamber arab ka ardhur dhe tashmë edhe arabët do të marrin një benefit të caktuar, jo gjithmonë këta që të jenë pejgamber prej tyne, ata refuzojnë të vërtetën. Po të kishte me qenë pejgamberi i tyne, Pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të kishte me qenë nga radhët e tyre kishin me pranu. Ngase mbetet e pakontestueshme epërsia, pra pejgamberi prej neve. E shikoni nganjëherë njerëz, për shembull, e e kushtëzojnë të vërtetën me xhamatin e tij. E kushtëzojnë të vërtetën me me klanin e tij, me grupin e tij, me çka. Kjo është mentalitet problematik. Ky është mentalitet problematik. Prandaj e vërteta është e pavarur. Nuk është hise e askujt e vërteta. E vërteta është e Allahut. Ja jep ai kujt don. Ja jep atij që është i sinqertë, atij që e kërkon dhe me këtë të vërtetë Allahu xhelle ve ala dikë e ngrit e dikë e ul. Ja u dha Allahu xhelle ve ala atyne. Po kur ata e lanë, ja dha dikujt tjetër. Dhe nuk është nuk është e vërteta hise e askujt. Nuk ka del kurkush me e privatizu të vërtetën, e jemja asht. Jo, ajo ka kriteret sikur do të sqarojmë i ka standardet e veta. E ai që e kushtëzon të vërtetën me privatësitë e tij, me pozitën e tij, nuk ka mundësi me e gjetë kurr. Madje as nuk ka mundësi me e kuptu. Andaj ky mentalitet i privatizimit, po them kushtimisht të të të, të vërtetës, i kushtëzimit të saj që t'ia ruan epërsinë mbi të tjerët, është mentalitet që realisht e deformon dhe e devion rrugën e kërkimit të së vërtetës. Mirë, Mental... Problemi i tretë, këtu në këtë rast, i mental... është mentaliteti materialist, që do të flas për të pak ma shumë tek pjesa e dytë. Çka nënkupton material... mentalitet materialist? Do thotë, Xhibrili melek, Mikaili melek, dytë melekë të Allahut xhelle ve ala. Mirëpo Xhibrili ka ardhë, Xhibrili ka ardhë me shpallje nga Allahu. Kjo nuk lejohet, kjo nuk banë, kjo nuk takon. Ka ardhë me drejtësi. Mikaili, Mikaili vjen me furnizim. Me furnizim. Me lene ai, me lene Allah xhallahu ala mundson me rashi. Allah e ka autorizuar kështu. Me nda një furnizim, ti ke me fitu kaq, ty të takon kaq, ai u ndan njerëzve. E kjo është materialiste, kjo kjo, kjo i pëlqen. Prandaj ata kanë pas qejf të vjen Mikaili me shpallje, që realisht, realisht do thotë ë ë ë ndarja e njerëzve të bëhet mbi baza të aspektit material, jo mbi baza të aspektit moral e të vlerave e kështu me radhë. Ngase këtu pastaj njerëzit nuk mund të jenë të barabartë. Tek, me thënë, te aspekti moral ka mundësi të ketë përmbysje. Andaj ky është mentalitet materialist. Ky mendon veç në interes të caktuar personal, në aspekt material. E vërteta për të është aspekti material. Nëse e vërteta e caktuar, domethënë, garanton të hyra të caktuara, benefite materiale, sikurse përmendëm më herët, atëherë, domethënë, e pranojnë. Nëse nuk është kështu, nuk e pranojnë. Ngase aspekti material është kusht. Kusht është materializmi. Kjo është kusht. Duhet që e vërteta të sillet dhe t'i shërben aspektit material. E kush e ka aspektin material, qëllim, dhe në ruajtjen e tij e ka të vërtetën mjet, nuk e gjen të vërtetën. As nuk e qëllon. Ngase kjo mënyrë e të menduarit është gabim. Kjo mënyrë e të menduarit është gabim. Duhet që aspekti material të jetë mjet, sikur do ta sqarojmë, e e vërteta është qëllim. Jo e kundërta. Dhe gjashtë e pesë, e katërta, do nga problemet e o, dua të them nga e, kur e analizojmë, kur e analizojmë këtë mentalitet, do të shohim se ky është mentalitet i cili ë ka një ka një çrregullim serioz, ka një çrregullim serioz në aspektin e përcaktimit të limiteve dhe kufijve. Ka problem serioz, mentalitet që nuk din ku i ka limitet. Nuk din ku i ka kufijtë, nuk din. Dhe nëse njeriu nuk din me u sjell brenda kufijve të tij, nuk din me u sjell brenda limiteve, atëherë ka problem me e pranu dhe me e kuptu të vërtetën. Për shambull, që kanë këtë, këtë guxim të pakuptimtë, që ta armiqësojnë Xhibrilin, a din kush është Xhibrili? Kë meleku, meleku më i përzgjedhun i Allahut xhelle ve ala, meleku më i dashur tek Allahu xhelle ve ala. Atë Allahu e ka përzgjedh që atë që Allahu don më së shumti, begatinë më të madhe për njerëzimin, shpalljen e Allahut ai me e pru, ai ka komuniku me gjithë pejgamberët. Po të kish pas kufi, kadale, ka thënë kështu Xhibrili. E ky mentalitet që s'ka kufi flet për Allahun, ka thënë kështu, ka thënë kështu Zoti, ka thënë kështu Muhamedi alejhi selam. E s'i ka këta kufi. Nuk, nuk, nuk alarmon mentaliteti i tij kur t'i kalon këta kufi. Nuk ka, mental, nuk ka, nuk ka alarm të instaluar brenda këtij mentaliteti. Po, e ka të instaluar në zona të gabuara. Atij i alarmon kur rrezikohet aspekti material, Mirëpo jo kur bëhet fjalë për rreziqe reale. Rrezik real është me armiqsu ti Xhibrilin. Është rrezik real ti me fol për Allahun keq. Prandaj edhe për shembull shohim që për një interes të caktuar për shembull e armiqson Muhamedin alejhi selam. Për një interes të caktuar për shembull e armiqson një njeri që thrret në të vërtetën për shembull. Për interes të caktuar E tash kadale, nuk është kjo fjalë e poetëve, nuk është kjo fjalë e shkrimtarëve. Jo, është fjalë e Allahut. Po. E kur ti qasesh me kufizime se Allahu është më i larti, unë jam i kufizuari, nuk muj unë me kontestu Zotin, ka kufi, nuk muj unë me kuptu këtë që ka thonë Zoti, n'kuptim të asaj që këtë me ma shpalos mu e tani e besoj. Jo, nuk munesh. Diçka ka dashtë Allahu xhelle ve ala me e besu pa e pa. Kaq, ky është kufiri ku duhesh me u nalë, te kjo. Prandaj pa këta kufi, është problem pastaj me kufi me fol për të vërtetën. Është problem. Duhet me pas kufi, duhet me pas rregulla të caktuara. Që mbi ato rregulla pastaj ndërtojmë edhe diskutimet tona. Jo ky ky është mentalitet i fushës. Fushë, ledinë, në atë kuptim s'ka kufi, s'ka kur, jo. Kadale se ka kufi, s'mun s'mun fol për, për një brez të caktuar, ndërsa, ndërsa vijë, vijë e kuqe për ty me kënë sahabët. E kuqe, apo? S'ban me kalu atë vijë, apo? Vijë e kuqe është pejgamber, vijë e kuqe në... A ki vija të kuqe? Duhet me pasë. Ngase ai mentalitet që s'ka vija të kuqe, e ka problem. Dhe këto vija të kuqe duhet përcaktu mbi bazën e së vërtetës, e jo mbi bazën e interesit personal. Dhe e pesta, ky mentalitet është një mentalitet interesant që e, për ta arsyetu qëndrimin e vet, interesin, ngase thashë, mbi gjitha e ka interesin, a, ky është mentalitet materialist, puro, materialist, për ta arsyetu qëndrimin e vet, dhe për të garantu, garantu përfitim material, është në gjendje me trillu pengesa, me sjellë pengesa imagjinare, të paqena, inekzistente, ato realisht nuk kanë kurrfarë ndikimi në kërkesën që i bëhet, megjithatë i vendos. A vendos pengesa të parëndësishme, kjo s'është pengesë kjo, dhe mund të vazhdojë me këtë punë, pa këtë pengesë. Kjo pengesë, nëse është pengesë, mund të drejtohet për shembull, anash, por jo të jetë midis rrugës, ngase duhet të vazhdojë tutje. A nëse njerëz vendosin blloqe, vendosin barrikada, pengesa rrugët, panevojshme, ato mund të jenë ta themi kushtimisht ndonjë problem. Mirëpo, mund të diskutohen anash, ama ky është mentalitet i pengesave. Nuk është mentalitet i largimit të pengesave, jo. Është mentalitet i vendosjes së pengesave fatkeqësisht. Vendos pengesa lloj lloj. Sikur tash, shiko për shembull, çfarë është problem a Xhibrili vjen a Mikaili? Rëndësi është ajo që e sjell, jo kush e sjell. Ama kur s'do me pranu kët, epo është problem pastaj. Pengesë. Kemi për shembull edhe nga fraksionet shiite të shumta, që fatkeqësisht për shembull flasin keq për shokët e pejgamberit edhe të folurit për shokët e pejgamberit i ka privuar nga nga marrja e shumë shumë haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E bëjnë pengesë filan sahabën, pa qenë fare ai pengesë, një problem tejet formal që ka ndodhë kohën e sahabeve e bëjnë pengesë për ta marrë të vërtetën që nuk ka të bëjë fare me këtë pengesë. Mirëpo e keqpërdorin këtë pengesë për ta refuzuar të vërtetën apo. Dhe ky është mentalitet i pengesave, i barrikadave, mentalitet i i i i i bllokadave. Nuk duhet me qenë kështu. Me kanë mentalitet i hapur, diskutimit, dialogut, argumenteve, fakteve, jo i vendosjes së barrikadave, edhe pengesave të paqena. Dhe ky është një mentalitet që i, i solla disa mënyra të funksionimit të tij dhe si ai manifestohet në jetë të përditshme. Tash secili prej neve duhet me kqyrë. A ka këtë, a ka këtë, sidoqoftë, na duhet me, na duhet me shiku tërë këtë problem, ka, për, nga, do të thotë nga këndvështrimi ynë personal. Edhe të shikojmë, nëse kemi këtë, e kemi atë, e kështu me radhë të përmirësohemi. Dhe ky mentalitet, pa dyshim se, sjell probleme të mdhaja, po. sjell probleme të mëdha. Ë te problemet pak do ta marr pak më shumë kohë, nuk e di a do të tentoj me përfundu të tërin, mirëpo kërkon pak fokus edhe koncentrim pak më të madh. E pamë se si funksion kjo mentalitet. Dhe si manifestohet në jetë të përditshme? Pa dyshim se përderisa është i deformuar dhe përderisa është e, e, i çrregulluar, ai shkakton probleme. Çfarë probleme shkakton? Mentaliteti i interesit, i materializmit, i cili të vërtetën e keqpërdor për interes të caktuar, e nuk e ka qëllim, ky, ky, ky mentalitet, nga problemet më të mëdha që i shkakton, është se tenton me e çrregullu peshorën e të vërtetës. Çka, Allah xhelle ve ala ka zbrit peshore. Shpallja është peshore. që me bazë saj maten gjërat, maten gjërat, e mira e keqja, e lejuara e, e lejuara e ndaluara, i miri i keqi, i dobishmi i dëmshmi. Ka zbrit Allah xhelle ve ala peshore. Ndryshme, shpalja, mendja e njeriut, logjika e tij, arsyeja. Ka zbrit Allah xhelle, natyrshmëri e brendshme e njeriut, me bazë saj njeriu, din do sene, me natyrshmëri, i dhe. Dhe thash, kur, gjitha këto janë në shërbim të vërtetës. Mendja e njeriut i shërben shpalljes me e gjet të vërtetën. Përmes mendjes te shpallja me e gjet të vërtetën. Natyrshmëria, në një mënyrë që me kuptu çka është e natyrshme, çka është e panatyrshme. Gjitha këto janë bashkë. Mirëpo, njeriu i, i fut në konflikt, fatkeqësisht shkakton problem. Kur i fut në konflikt, çrregullohet peshorja. E Allahu thot në Kur'an, "Was-samaa'a wada'aha, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan." Allahu qiejt i ka ngrit dhe ka vendosur peshorën. Ella tatghaw fil mizan. Mos e kaloni kufirin, shika, limitet duhet me i njoft. Mos e kaloni kufirin. e drejtësisë dhe matjes. Jo, duhet me ditë si me matë, mos e kaloni kufirin. Wa aqimu al-wazna bil qist wa la tukhsiru al-mizan. E Allahu thot, e ju mbane me drejtësi peshorën, e mos e lëni mangut peshojën, mos mashtroni n'peshojë. Po jo në peshojë vetëm kur matim molla, dardha e patate, jo vetëm. Po kur i mat fjalët, kur i mat njerëzit, kur i mat qëndrimet, Kur i mat veprimet, fjalët e kështu me radhë, me çfarë peshore? Problemi më i keq që ndodh si pasojë e këtij mentaliteti është prishja e peshorës. Dhe Allah thot në Kur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha", mos bëni shkatërrime, mos bëni rrëmujë në tokë pasi që Allah e ka rregulluar atë. E ka rregulluar Allah xhallahu në rregull është komplet. Jo vetëm ta shfrytëzoni dhe ndërtoni. Mirëpo në momentin kur kur pushtetin, them kushtimisht, e, e, e mbi gjitha këto begati e ka mentalitet vetëm materialist, si vetëm ka për me me ngup epshin. Atëherë është problem apo. Dhe kjo pa dyshim se manifestohet në forma të ndryshme në jetë të njerëzve. Kur prishet mizani, prishet peshorja, ma s'pari, ma s'pari, prishen kriteret e vlerësimit. të shpallet se e thotë të vërtetën. Ai që është besnik i thuhet tradhtar, e ai që është tradhtar i thuhet besnik. Për qëllim kaos te njerëzit, kaos. Ai që është i sigurt shpallet e pasigurt. E ai që është i pasigurt shpallet e sigurt. Kriteret e vlerësimit. Kjo shumë është e keqe. Kriteret e suksesit. Njerëzit, për shembull, të shthurur në moral, të prishur në njerëzi e kështu me radhë, kanë korr sukses ndoshta në fushë caktuar. Këta janë modeli, këta janë suksesi. Ngase s'ka peshore me i mat njerëzit. Andaj duhet me rujt peshoren. Ngase mentaliteti i kësaj që po flasim për të, godet fillimisht tek peshorja. Kur prishet peshorja, Ka probleme. Pastaj pe pe ë ë forma të prishjes së peshorës, e para thashë, prishen kriteret e suksesit, kriteret e vlerësimit, prishen. E dyta tash prishet referenca e njohurive. Domethënë, njerëzit tashmë për njohuri marrin gjithmonë nga një referencë. E kryesisht është e referencë materialiste. Din veç ai që të mëson qysh me fitu. Din veç ai që ka fitu. Din në kuptim material. Materializmi është referencë. Bazë. Një tjetër pra. Çrregullim. I peshorës është kjo pra. Pastaj edhe, e, e, kur prishet, kur prishet më peshorja, pastaj e, e, njerëz që realisht nuk din me të mësu përveç aspektit material, bëhen referencë, sikur thashë, po bëhet edhe edhe edhe një respekt ndaj tyre, dashuri e pakontestueshme, marrje e pakontestueshme e kështu me radhë. Ndërsa për shembull dikush që të mëson në punë tjera, nuk është nuk është shumë i besueshëm atë. Mund të bëhet pastaj model për jetë e kështu me radhë. Andaj kjo është prishja. Kjo është prishja që mund të ndodhë, shumë e keqe. Prishja e mizanit, problem. E dyta është ky mentalitet krahas që e prish mizanin, e prish peshorën. E unë i përmenda vetëm disa forma të prishjes së peshorës, se ka ka më tepër me u trajtu, por në këtë rast mendoj që mjafton kaq. E dyta nga problemet që i shkakton ky mentalitet është personalizimi i problemeve. Domethënë dhe kalimi në armiqësi. Për shembull, Xhibrili, atë që e ka sjell tek njerëzit, e që kur s'e ka pranuar, e ka dënuar Zoti. Kur s'e ka pranuar për shembull, Allahu ka derdh hidhërim mbi të. Kur s'e, kush këtë e ka sjell Xhibrili vetë apo me lejen e Allahut të madhëruar? Me lejen e Allahut të madhëruar. Mirëpo, në mungesë të guximit që publikisht me armiqësu Allahun, e gjen Gjibrilin. Po, çka ka faj Gjibril? Absolutisht asgjë. Prandaj, domethon, a, a, a, a, këtu, edhe në jetën e përditshme ndodh. Për shembull, një njeri i mirë që i mëson njerëz për hajr, apo për shembull, a, i mëson me qenë devotshëm, me adhuru Zotin, me respektu prindët, i mëson kjo, kjo nuk lejohet, kjo nuk bën. Kjo është e ndaluar. Dhe pastaj në këtë drejtim dikujt t'ia cenon interesin. Në pamundësi, në pamundësi me reagu me argument ndaj asaj që thot ky njeri i mirë, t'i kundërvihet me kundërargument fetar e logjik në pamundësi, i shpall armiqsi, ka me të luftu. Po, unë çka me të bo? Dhe Allahu xhelle ue ala pranoi kurbanin nga njëri, fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Shiko çfarë mentaliteti. Allahu pranoi nga njëri dhe nuk e pranoi nga tjetri. Çfarë tha? Ka me të vra. E çka kom faj un që Allahu më ka bo kabul mua. Na dyt e pranoi tek Allah xhallahu. Me Allahun s'munet, me Allahun nuk mundet. E atëherë me atë që e ka ma s'kollajti. Nganjëherë e gjejmë atë që ma i dobti. Ma ma ma s'lehti e kena me u shfry në kët. E atij po i gjuhemi, po kadal. Ngase kjo është kjo problem. Mos e personalizo me dikon problemin, ngase nuk është ai shkak i telasheve tua. Ai ka punën e tij, ai të mund të ka mësu, ai të ka thon. Ai ai ai të ka këshillu. Pse me e shndërru në armiqsi? Problemi këti me dhejnë ngase e, ti ki faj. Ti Gjibril ki faj pse po vjen shpallja. Pa po Allahu po më çon. E ti ki faj për këtë. Pa asnjë faj atë. Kjo problem se e, e shkakton armiqsi të pavërteta, të padrejta. E sa, sa ka këso armiqsi në jetën e përditshme fatkeqësisht që njerëzit marrin inat ndaj dikujt, flasin keq ndaj dikujt, jo pse kanë diçka me te. Jo, për shkak të tij jo, por për shkak të asaj që bart ai, për shkak të asaj që ai thot. E nuk kanë mundësi direkt me godit, s'kan forcë argumentuese, atëherë ma s'lehti është me godit atë si person ngase s'ka përkrahje ndoshta as materiale, as pushtetare, as kështu me radhë, dhe ma s'lehti është me godit. Mirëpo mos, mos harroni se mjafton që e ka Zotin edhe që e ka të vërtetën. E treta nga problemet që shkakton kjo është tejet kyçe, shumë e rëndësishme, është se ky e, mentalitet e përmenë dhe sara dhe këtu du m'u ndal pak e materializon skajshmisht të vërtetën. E materializon të vërtetën. Domethon e vërteta duhet me qenë interes material. E drejta është e drejtë kur mua më shërben. Mirëpo, kur mua nuk më shërben, nuk është e drejtë. Problem është kjo. Kush e ka shkaktu këtë problem? Që ki mentalitet? Pra duhet me trajtu këtë mentalitet. Me shëru dhe nuk kemi këso problem pastaj. Ngase e vërteta nuk ka më parim. Sjellja e mirë, morali, nuk ka parim. Toleranca nuk ka parim. Mëshira nuk ka parim. Bashkëpunimi nuk ka parim. Jo, është interes. Prandaj është problem. Ngase ne pastaj bëhemi boshti, ka individ, individualizmi unë bëhet boshti dhe strumbullari ku duhet të gjithë me u sjellë. Kjo është problem. E vërteta është strumbullari. Ne sillemi rreth saj në shërbim të zotit të kësaj të vërtete. Allahu tebareke ve teala. Andaj, materializimi i të vërtetës. Gjithashtu nga, nga, nga problemet që, e, dhe mund njerëzit, e materializojnë të vërtetën, që shkakton në jetën e përditshme është se ë uh, kur materialja bëhet esenca. Materialja bëhet esenca. Dhe bëhet sikurse ka merret standard dhe kriter i vlerësimit të caktuar. Atëherë adhurimet në jetën e përditshme nuk e kanë pozicionin e duhur. Namazi për shembull, mirë m'u fal, se e bën individin të shëndoshë, e bën produktiv në jetë. Do nuk shikohet se namazi është obligim ndaj Allahu xhel-le ve ala. Pastaj duhet shikuar. Agjërimi është i mirë se për shëndetin. Jo, agjërimi është i mirë se është adhurim ndaj Allahut, nënshtrim. Nëse kjo është e rëndësishme, pastaj shëndeti. Jo, ndryshe është kjo. Dhe i kanë adhurimet i kanë i kanë mjet dhe për këtë arsye për shembull nuk e shohin adhurimin shumë të domosdoshëm. I mirë është por ka alternativa. Namazi të bën të mirë, po edhe yoga të bën të mirë, një ti po falesh, ti po bëhesh mirë me këtë, kjo është kjo është problemi që e sjell e e e, e materializimi i të vërtetës. Me rëndësi është, me rëndësi është, do të diçka çka ne e shohim, diçka që ka, do të po më materializohet. Rrugë nuk kemë rëndësi pas atë. Nuk janë me rëndësi pastaj. Prandaj, materializimi i, i të vërtetës ka shumë të këqija. Ai aspekti materializmi do të më të atun temë posaçme të veçantë, por uh, si mentalitet, këtu si problem, dua të them që e ka dhe problemin të të se e degradon njeriun, dhe në atë masë saqë të nderuar vëllezër dhe motra. Ky mentalitet shkakton probleme të mëdha ngase e degradon njeriun deri në atë masë sa që ë ë ë njeriu vetë mjaftohet me ekzistencën. A kam me hongër, kam me pi, po ekzistoj, po jetoj. Nuk kam argji pastaj a është faqebardhë, a është faqezi, a është i drejtë, i padrejtë, i mirë, i keq, ë i e, me prindë mirë, me kush, s'a me rëndësi kjo punë. Me rëndësi është unë kam bë kaq para. Me rëndësi është unë kam bë kët pozitë. Me rëndësi e, e, e, e kam kët Domthon, aspekti material e bën njeriun realisht realisht ose fatkeqësisht si një kafshë që interesi kryesor i saj është mbijetesa. Pavarësisht si është mbijetesa. A është mbi kurriz dikujt, a është e dëmshme, s'është me rëndësi mu kjo punë. Me rëndësi është të mbijetojë. Mbijetesa. E ku kur jemi tek mbijetesa, pastaj e dimë domthon se ë uh, si ë uh, domthon ë uh, teoria e Darwinit ë uh, e, e, e shpjegon njeriun, e shpjegon njeriun si një krijesë ose kjo krijesë, si, si, si, do ta them, si, si, si, si, si një uh, uh, uh, gjallesë, Gjallesë, e cila lufton për mbijetesë dhe duhet me mbijetu më i fuqishmi dhe më i dobishmi. Që ai që ka kën në interes, që ai, ata që në kurriz tjerëve, për shambull, duhet me shku, për. Prandaj nuk ishte, nuk ishte komplet e pazakonshme, po për një njëmi shumë e pazakonshme, po nuk ishte e pazakonshme kur, kush i përcjell këto dhe i din, kur për shambull në fillim e, shpërtheu COVID-19 dhe supozohej se bartës kryesor të COVID-it janë të vjetrit, dhe ata mund të shkaktojnë një lloj shpërthimi të madh pandemisë që pat zëra që edhe realisht ë të të të të minimizohet trajtimi i tyre le të vdesin ata që realisht me vdekjen e tyre të shpëton pjesa tjetër e botës sot. Ka se ai ka mendimin me mbijetu vet, s'a me rëndësi a ka me dek fëmijë, ka me dek gra, ka me dek pleq, s'ashtë e rëndësishme. Po le t'shkojnë, tek e fundit janë barrë për njerëzimin ata, le t'shkojnë. Në zinë le të mbijetojnë më të mirët, le të mbijetojnë më të fuqishmit. Që kjo është problem i madh, që ka sa problem i madh, sa a din sa lufta, sa konflikte, sa probleme, ndodhin në botë për shkak të kësaj qasje materialiste ndaj njëri-tjetrit. Kanë hup vlerat morale, çka ka për shembull çfarë, nganjëherë çfarë gara të pandershme, jo, jonjerëzore ka në politikë, ngase s'ka moral, në ekonomi, në biznese, mashtrime lloj veç me fitu. S'a me rëndësi për shembull, nëse e fshi afatin e skadencës për me fitu unë mallin që e kam plasu n'treg, që i smuan ti. S'a me rëndësi ata që smuren. Kjo asht jonjerëzore. Kush e ka sjell këtë problem? Ky mentalitet materialist. Ai veç mendon çka me fitu. S'a me rëndësi pastaj, a ka dëm, a s'ka dëm, a ka pasoja, vdes dikush, nuk vdes dikush, çka ndodh, s'është me rëndësi. Ngase un po mbijetoj. thash, elementi i mbijetesës është më i rëndësishmi. Këtë po kërpërim çka ka sjellë? Mentalitetin materialist. Nëse e vërteta është materializu, nuk ka mbet e shenjtë siç është, nuk ka mbet, nuk ka mbet e plotë, jo, nuk ka mbet që materialja i shërben kërkimit të së vërtetës, dhe jo e kundërta, nuk ka mbet ashtu. Ka mbet që materiali është kryesorja, mbijetesa ime është kryesorja. Edhe pse është mbi qafat e dikujt, edhe pse është mbi kokat e dikujt, edhe pse është mbi nderin e dikujt, edhe pse është mbi pasurinë e dikujt, s'është me rëndësi. Me rëndësi është unë jam mirë. Me rëndësi është që unë po mbijetoj, unë po kënaqem, në thojza. Problem është kjo punë. Problem është. Kjo ka është problem edhe global, edhe problem, me thanë, me thanë, kontinental, edhe problem shtetnor, edhe shoqëror, edhe familjar, edhe individual, e kështu me radhë. Më të qëni ky problem është në soza politikave globale. Jo, shikoni në veten e juaj. Sa ka njerëz për shembull, interesi jem, ola puna jem, pse, pse dikënd e dëmtoj, pse dikënd e lëndoj, s'është e rëndësishme kjo punë. Te kemojt le le le le të mbijeton egoja jem. Le të mbijeton, le të mbijeton inati jem. S'a me rëndësi pastaj në këtë mbijetesë të inatit tem, a, a, a, a lëndohet dikush, a vrahet dikush, a çka ndodh dikush, s'a me rëndësi jam. Jo. Me rëndësi ka mbijetu egoja jem. Inati jem është okay në rregull. Çka është problem? Çesit mentaliteti i kësaj natyre materialiste. E shumë tjera ato. Po. Madje ky ky problem ose ky mentalitet materialist ka arritur deri në atë masë me depërtu te, me depërtu te njerëzit saqë edhe nganjëherë edhe, edhe komentet e fesë tentohet edhe feja tentohet të të të, të interpretohet nga nga nga nga këndvështrimi materialist. Prandaj edhe ahireti pak ka prezencë në fjalimet, në takimet, në në në në në mendimet, në meditimet, ahireti, vdekja edhe ma pak. Vdekja na bëhet shumë e bezdisshme, shumë problematike. Mos folni për vdekjen, çka kjo është për vdekjen. Kam kuptuar, unë e di që nga ne kanë problem si si po fol për vdekjen. Vdekja nuk është problem si temë. Mund të jetë problem si qasje. Ndoshta atë qasjen për vdekjen e kena të gabuar. Kjo mund të jetë, mund të jetë. Ama si temë, nuk ka problem. Ngase nëse kemi qasje të duhur për vdekjen, duhet me folë për vdekjen sa, bajagi shumë. Ngase nuk paramendohet jetë e mirë pa vdekjen. Mirëpo, të më thonë, nganjëherë njerëz do të që, të thonë, me, me e të rejtë, u thashë se aspekti material, çka ka për bazë? Mallin, Mall, duhet këtë mall me plasu te konsumatori. E tash, me rëndësi a që konsumatori me marrë mallin. A është ky mall pastaj i dobishëm, a i dëmshëm, a, a, a, a i modifikum, a, a, a, afat skadence, i prirë, s'a me rëndësi, për. Tregu p'e han. Dhe njerëz e kanë bo fenë, për. Çka han tregu, për. Çka plotësohet drag? Sa më rëndësi? Sa më rëndësi është? A është interpretim i dëmshëm? Nëse i helmuar nga një fakt keq, sa më rëndësi? Tregu po e merr, po e marrin njerëz. Nuk ka feja kështu po e marrin. Nuk ka nuk është nuk është e vërteta kështu po e marrin. Nuk është morali kështu po e marrin njerëz. Jo, ka standarde, ka kritere, ka baza, ka referenca. Mirëpo kur materializohet, shkaktohet ky problem. Dhe nga problemet që i shkakton ky mentalitet që po flasim për te është se, domethonë, a, a, a, a, ky, nga problemet që është, i shkakton njeriut smundje serioze. Jo smundje të, në një covid në moment, jo ato. Se kjo kalon dhe kjo është e thjeshtë, krahas me smundjet e shpirtit dhe zemrës, mendjemadhësia, vetëpëlqimi, gënjeshtra, xhelozia, inati, i sjell ky mentalitet. Ky i sjell. Dhe këto e sjellin këtë mentalitet. Edhe e kundërta, këto bashkëveprojnë njëra me tjetrën. Bashkëveprojnë njëra me tjetrën. E sa është smundje e keqe mendjemadhësia? Kush e ka sjell? Nëse e vërteta është qëllim, s'ka mendjemadhësi. Nëse e vërteta është për qëllim, nuk ka vetëpëlqim. E merr pe kujt do qoftë. Ama nëse është e materializuar e vërteta, nëse është interes e jo parim, atëherë ka mendjemadhësi. E sa smundje shoqnia ka shkaktu, pikrisht, a po është problemi? A është problem mendjemadhësia? Po. A është problem vetëpëlqimi? Po. A është problem e, përbuzja e tjera dhe nënçmimi? Po. A është problem zilia, inati? Qysh nuk ka problem? A është problem armiqsia? Po. A është problem urrejtja? Po, po, po. Kush i ka sjellë këto? Garimi për dunja. Materializmi. Këto i ka sjell. E vërteta e materializuar i ka sjell këto vese. A nuk kan problema? Shumë të nojë. Dhe për fund të nderuar, du me përmend, domethonë se nga problemet që ky mentalitet i shkakton, është se ky, ky mentalitet, thash, i shkakton problem të gjithve. Normal, Mendjemadhësia të bën problem edhe ty edhe atij edhe mua gjithëve. Por kryesisht nga problemet që i sjell ky mentalitet është se realisht në fund të fundit ë problem më të madh ia sjell bartësit të këtij mentaliteti. Atij i bën më shumë problem. Edhe pse ai më shumë tenton me përfituar nga ky mentalitet, ta din se në fund është humbsi më i madh. Ai është humbësi më i madh. Problemi më i madh i këtij mentaliteti është se dhe epilogu përfundimtar i këtij mentaliteti është dështimi dhe humbja, demaskimi. Do të mundohet me në forma të ndryshme me e arsyetu, ndoshta me me argumentu, me faktu, me provu, tenton, mirëpo nëse nuk është e vërteta sikur thash qëllim, nuk ndërtohet mbi standarde të caktuara, demaskohesh. Ka demaskim sot. Sa ka, sa ka pas në botë pretendim të madh për drejtësi, për liri, mirëpo, nuk pa po e gjejmë, dikun ka problem, që duket nuk është zgjidhe për njerëz vetëm aspekti material. Nuk mundemi i zgjidhim problemet tona vetëm, vetëm me e, me aspektin material. Nuk mundemi, nuk është, nuk është aspekti material i mjaftueshëm për me i ngop nevojat e njerëzve. Absolutisht. Edhe pse është tejet i rëndësishëm. Nuk e mohojmë, mirëpo nuk është i mjaftueshëm që i vetmi të jetë ai që u ofron zgjidhje. Sa nuk po i ofron, nuk po i ofron zgjidhje. Kemi padrejtësi, kemi keqpërdorim, kemi dhunë, kemi luftë, kemi gjakderdhje, kemi dëbim të njerëzve. Kush e ka shkaktu këtë? E ka shkaktu pangopsia e njeriut, lakmia e tij e pafundme. Domethënë, trajtimi i tij i vetvetes, si një qenie që duhet luftu për mbijetesë vazhdimisht, me çfarëdo kushti qoftë ai. Dhe i, ndodhin këso gjëra, fatkeqësisht, dhe këto janë probleme, dhe që i ka shkaktu mentaliteti, e mentaliteti, pa po thëmë këtu, kërë kër të mështë e, e, e, e, e, materialist, puro materialist, pa asnjë vlerë, dhe mentaliteti i cili të vërtetën e ka qëllim, jo të vërtetën e ka mjet, interes e jo qëllim dhe parim. Prandaj edhe këta njerëz që janë tek pejgamberi alejhi selam, domthonë e humbën mundësin me përfitu nga pasimi i pejgamberit a.s. nga shumë të mira për asnjë arsye tjetër jo pse patën paqartësi s'e kuptuan çka tha, jo për shkak se pejgamberi nuk diti me thonë për jo, jo, gjitha ishin okay, këto ishin në rregull, gjithë ata pranuan se e ke thonë të vërtetën. Mirëpo u privuan nga gjithë kjo e mirë në dynja e në ahiret për shkak të një elementi të caktuar veç pse është Xhibrili e nuk është Mikaili. Subhanallahu, kush mediton këtë do të gjejë kuptime të thella të shumta që i japin bajegi kuptim të rëndësishëm jetës tonë dhe na japin përgjigje për shumë dilema që ndoshta deri më tani nuk kemi ditë si me i dhon përgjigje. Megjithatë, Allahu xhel-le ue ala për me i rujt njerëzit, rahmet për njerëzit, Allahu xhel-le ue ala ka zbrit ajet që e ka dhën zgjidhjen e duhur na ka jap përgjigjen Allahu tebareke ue teala se si duhet me e trajtu këtë mentalitet, si duhet me e tejkalu këtë problem, si duhet me i zgjidh këto telashe që i ka, i ka, i ka shkaktu ky mentalitet. Gjitha këto janë në këtë ajet, që ka zbrit me këtë rast, por edhe në ajete të tjera që do të flasim për to inshallah në takimin e ardhshëm. Prandaj sot e elaboruam së bashku, do të thotë këtë mentalitet, analizë të mentalitetit problematik dhe probleme që i shkakton në jetën tonë të përditshme me disa shembuj, do të përgjithshëm, dhe pse thash, kjo temë don shumë atë për të temë, por besoj që së paku kemi mbërrit me lëviz nga pozicionet tona në kuptim pozitiv që të merremi me këtë çështje të shikojmë se mos kanë ndikuar elbet, mos kemi mos jemi të prekur nga se nganjëherë duke shikuar të tjerët kena harru vetveten Allahu na faltë. Kaq për sonte. Zoti ju shpërbleftë, ju nderoftë, ju ruajtë Allah xhelle ue ala nga çdo sherr, nga çdo e keqe. Allah na mundësoftë që realisht ta njohim qëllimin e krijimit tonë, ta dim kush jemi, pse kemi ardhur në këtë dunja dhe ta njohim rolin tonë në këtë dunja, të dimë qëllimet tona, t'i kuptojmë jetët tona e mos lejojmë që të përfshihemi nga kaosi, nga mjegullat e shumta që pastaj nuk e dimë ku e vendosim këmbën, as dorën, as ku jemi, e as ku jemi nis, as kë duhet dëgjuar e kështu me radhë ngase ky kaos e rëndon jetën, e vështirëson dhe shkakton probleme me të vërtetë të mëdha madje edhe të pariparueshme.